อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์บาเพิงกิเลสเพิงโลกสิ้นเชิงตรัสรู้เข้าได้โดยพระองค์เอง มานสวากาตุอาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ปฏิปันโนอาตาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ ธรรมยังปุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ สัสพรู้จ้าได้โดยพระองค์เองนามตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสธรมมารัมพุทธัสสะตรัสรู้จ้าได้โดยพระองค์เอง ตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมะเสตาโรปะนาปะกวันตาเอวังกายาโนกิติสัตโตอาภกโตว่ากิติสัพพังนามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้คงไปแล้วอย่าง มีพระพาเจ้านั้นอาลังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิจารจารณาสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิจาร สารติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธา ธรรมยังพุทธาภิคีติงกโรมาเสวนวารันตวรตาทิคุณาภิุยโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุตาวิยา สุชนาตังกามลังวะตุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดูตาดีทำหัวให้บาน วันทางมังตมารนังเทระชาติเนทานข้าพเจ้าไหว้พระอินทร์สีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว ังแห่งความระลึกคงที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวโอตาจาสามิตาโตวะพุทโตเมตามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นท่าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าโอโตทุกาสาคาตาจาวิกาตาจาหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องกรรมจัดทุกข์ แาตัวงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าโมดาจังนิยาเดมิตริยันชีวิตันจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า วันทันตังใจสามีพุทธเสวสุโพติตังข้าพเจ้าผู้อายุจากประพฤติตามซึ่งความตัดสรู้ดีของพระพุทธเจ้า ติเมตรนังอัญญังพุทโธเมตรนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันตรเสริฐของข้าพเจ้าเยเทนะสาจวะเจนะวะจยังสัตุสาสเน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงจะเดินในพระศาสนาของพระศาสดา ิตาข้าพเจ้าผู้ให้อยู่ทั่งพระพุทธเจ้า ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้ตาเปปียัตรายาเมมาเอตุ้งตัสเตตัสาอันตรายทั้งควงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น ดีด้วยวาจา ก็ดีด้วยใจ ก็ดีมัวเทกุกังังกระบังไม่ยายังการหน้าติเตียนอะไรที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้ามอโตปฏิกันหัตุหัจยันตัง ขอพระพุทธเจ้าจงรักถึงโทษ่วมเกินนั้นการันตะเลตังวรตรงว่าพุเท มยังธรรมานุสตินยังกโรมะเสโอระโตภะคะวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันเดติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาคาริโก มได้ไม่จำกัดการเอิปัสสิโก เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวกาจาตังเวทิตาโควินยุิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็ ธรรมยังธรรมาภิคีติงกโรมาเสสวากาตตาติคุณโยกวเสนาตโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐพระประกอบด้วยคุณ คือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้น ยอมากาปาคาริยติวิโมกะเปโต ริยตนิพานธรรมโมกุโลกัตนาบาปปาริตานิเอ็นธรรมทรงไว้ถึงผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมังธรรมารังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องประจักษ์เสียถึงความมืดธรรมโมยสัพปานินัง านุสติปาลังวันตามิตังสิเรนะข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นท่านเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกคงที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมะตาสมิทาโตอะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นท่าของพระธรรม พระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมตุกา มาปาจาริตาสเมละความเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสังมีอาเทมิตริรันชีวิตันจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันปันโตหังจาริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระพุทธ ความเป็นธรรมนี้ของพระธรรมนาติเมตรนังอัญญังตัมโมเมตรนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า เอเตนะจัจมาเจนาวะเทยังสัตุสาสเน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าเพิ่งจะ ขนขวายบุญใดในบัดนี้ตาเปปิอันตรายาเมมาเอตุงตาจะเจชะตาอันตรายทั้งพวงอย่าได้ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเอทวาจายาวเจตตาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมกุกมังกวากระตังไมยายัง คำหน้าดีเพียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแน่ในพระธรรมธรรมโมปฏิคังอันุอาเจยันตังขอพระธรรมจงหมดสิ้นโทษนวเกิดกันนั้นการตะเลสังวริตุงวะธรรมเนเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปทันธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมาเส โุปาติปันโนะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติแล้วโอชุปฏิปันโนะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยา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 ่บุคคลเหล่านี้คือชาตาริปุริสยุคาริอาตาปุริสบุกาผู้แห่งบุรุษสี่คู่น่าเพียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอตาปะกาวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาทำ โยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจะไปว้ต้อนรับนาคินายโยเป็นผู้ควรรับตากปินาตานอัญจริการณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอานุตรังคุญญาเกตังโลกัสสานิเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ทันธรรมยังสังขาปิกีติงกรโรมะเสสาดามะจวตุปฏิปติคุณาทิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระธรรมพระออกด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยตาปิโตอริยบุคคลาสังกเต หมแห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกเทวาทิธรรมภาวราจยกายจิตโต มีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีสีเป็นต้นอันบวรสันตามังตามาริยานักนังสุตุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดี สุดของสัตว์ทั้งหลายตาดิยานุาติตานังวันตามิตังสิเรนังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นทางเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังฆาจาสมิทาโตวาสังโฆเมตานิกิสโรข้าพเจ้าเป็นท่าของคนพระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า ปาตาจาริตาตาจาริตาสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังฆาสามียเดมิตริวันชีวิตันจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามีสังกัสโตปฏิปันนตัง ้าผู้ไห้อยู่จากพระพฤติธรรมซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังพลังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจนะเจนะวัจยังสัตุสาวเน ด้วยการกล่า ึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังทางเมวันธรรมาเนนยังคุณยังปัตุตังอิปาข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งข้าสงได้ผลฝ่ายบุญใดในบัดนี้สัยันตรายาเมมาเอตุงตัสเตจัสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น กายเอภวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจา ก็ดีด้วยใจก็ดี สังเกกุกรรมังปะกตังมยายังกรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหาสุอาจยันตังขอพระสงฆ์จงมดซึ่งโทษล่วงเกิดอันนั้น การังตะเรสังวริตุงวัชังเกเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปท่านธรรมยังพุทธัสสะภะควะโตพุทธภาคณะมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อะระหะซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมาสัพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเล โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังธรรมจัก กับปวัตนาสุตปาทังพนามะเสงโลเวเวิกเวอันดาดูก่อนติกสุทั้งหลาย ที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้ มีอยู่วาปาจิเตนะนาเดวิตาปาเป็นสิ่งที่บรรพจิตไม่ควรคล้องแวะเลย โยจายังกาเมตุกามาสุขันลิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนผัวพันอยู่ด้วยความใกล้ในกามทั้งหลาย เยโรเป็นของกำสามคำโม เป็นของชาวบ้านโพตุชนิโก เป็นของผู้ตุชนอานายโย ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอานาตสันนิโต ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย นี่อย่างหนึ่งโยยายัง อัตตกิลมาทานุโยโกอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการอรมานตนให้ลำบากโุกเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์ อาทาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอาณาจักรนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย เอเตเตพิกเวอุโคอันเตอนุปคัมมามัชชิมาปฏิปทาดูก่อนพิสูจทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง ไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้น มีอยู่ ตาตาคาเตนะอภิสัมพุจาเป็นข้อปฏิบัติที่จะถาคตได้ตรัสรู้จะพอแล้วจากภูมิาณี เป็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณโอปาสมายา พื่อความสงบอาปิญญาาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิปานายาสังวัตติ เป็นไปเพื่อนิพพานกาธมาจะสาปิกเวมัชิมาปฏิปทา ดูก่อนเปกสุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าทายาเมวะอาริโยอันตังกิโกมะโกข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองเจิาทิฏทาง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากรรมันโต การทำการงานชอบสัมมาอาชีโอการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามุความภาคเพียรชอบสัมมาตะเบ ความระลึกชอบสัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ นายังโคตาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี่แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตาตาปเตนะภิสังคุตาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้จะพอแล้ว จากขุกรณี เป็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณโอปัสมายาเพื่อความสงบอาปิญญายาเพื่อความรู้ยิ่งสัมปทายาเพื่อความรู้พร้อมนิพานายาสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพาน อิดังโคปนาภิกเวทุขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อริยสัจคือทุกนี้ มีอยู่ชาติภิกขทุกขางคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราภิกขทุกขางความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะมป็นทุกขังความตายก็เป็นทุกข์ โลกาปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกับแ้่ใจก็เป็นทุกข์อาภิเยสัมปโยโคตุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อิเยวิปโยโคตุโค ความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยามเป็นชังอาลาปฏิตามมีทุกขัง มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ทั้งอิเตนะพันจุปาทานขันตาทุกขังว่าโดยย่ออุปาทานขันตังาเป็นตัวทุกข์ ติตังโคปนาภิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกนี้ มีอยู่ยายังตัณหานี่คือตาโโลปาวิกาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราปัสาะตา ันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตาตาลาวิหารที่นี้เป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเสยาทิตังได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือ กามตัณหาตัณหาในกามอาวตัณหาตัณหาในความมีความเป็น มีภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นยีดังโกปนาปิกเวทุกานิโรโตอริยสัจจังดูก่อนพิสูทั้งหลาย ก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้ มีอยู่โยรัสเยวตันหายาเจตวิราคาวิโรโต คือความดับสนิทก็จากไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเอง จาโคเป็นความสลัดทิ้งปาตินิสโกเป็นความสลัดคืนโมติเป็นความปล่อยนาณาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้น ยีนังโคปนาภิกเว ทุกานิโรธภามินิปฏิปทาอริยสัจดูก่อนพิสูทั้งหลายข้ออริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้ มีอยู่อายาเมวะอริโยอัตังกิโกมะโกนี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐ ประกอบด้วยองค์แปดประการเลยาทิดังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบ สัมมาชีวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบเยตังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกเวโภเปอนันุสุเตสุธรรมเมตุ จังอุตปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติดูก่อนเปสุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เรา